gledaoci. Dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Očisti svoje srce. Očisti svoje srce od svih negativnih osobina. Osobina koje ne dolikuju ni jednom insanu, ni jednom čovjeku da se odlikuje njima, a naročito vjerniku, onome koji svjedoči da postoji Allah dželavala, onome koji vjeruje u njega, onome koji se pokorava njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Očisti svoje srce od svih tih osobina i u svome srcu nastani prijeko potrebne osobine koje svjedoče da si doista istinski vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala, koje svjedoče da si svjestan Allaha subhanahu wa ta'ala, da znaš za Allaha, da znaš da te Allah prati, da te Allah nadzire, da Allah jalla wa'ala sve zna o tebi. U ovim našim emisijama govorimo o tim prijeko potrebnim osobinama. O iskrenosti, da si iskren prema Allahu. O ubjeđenju, da si ubjeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od Allaha. O bogobojaznosti, da se istinski bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta to znači? Kako to ostvariti? o nadi u Allaha, o strahu od Allaha, o ljubavi prema Allahu, da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta to znači? Samo da kažeš svojim jezikom ili to od tebe zahtjeva još nešto drugo. Čime da dokažeš da je tvoja tvrdnja da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala istinita da si zadovoljan Allahom, da si zadovoljan Allahom uvijek, u svakom stanju, svakoj situaciji, blagostanju, te gobama, nedaćama, iskušenjima, kako doći do tog stepena. Da si svjestan da te Allah nadzire. O tome konkretno govorimo. Šta nam to sve pomaže u našoj svjesnosti o Allahovom nadzoru? ova osobina prije koja je potrebna osobina za svakog vjernika i svaku vjernicu. Nemoguće, vrlo, vrlo teško da čovjek ustrajava u činjenju dobrih dijela i ostavljanju loših dijela bez svjesnosti o Allahovom nadzoru. Ono što ga najviše motiviše da čini dobra dijela i da se ostavi loših dijela jeste upravo znanje, ubjeđenje da ga Allah nadzire, da Allah zna za njegove riječi koje govori. Kada ih izgovori i kada se sustegne od tih riječi, kada ušuti, Allah sve zna. Kada radi neka dijela i kada se sustegne od tih dijela da ih učini, Allah zna, Allah vidi sve to. Dakle, ono što nas najviše motiviše da budemo dobri, pravi vjernici, prije svega da se odazivamo onome što nam je Allah naredio i da ostavljamo ono što nam je Allah zabranio. Ono što nas najviše motiviše na to jeste svjesnost da nas Allah nadziri. Kako da se obhodimo prema drugim ljudima, da im želimo svaku korist da postignu i da i mi na tom putu im pomažemo i da se sačuvaju svake maksimalne štete i da im mi pomognemo u tome. Šta nas motiviše? Svjesnost da nas Allah nadzire. Allah koji voli dobročinitelje. Allah koji posebno priprema nagradu za dobročinitelje. Posebnu nagradu. Kao što kaže Jalla vala lilladina ahsenul husna o zijade. Onima koji budu dobročinitelji, njima pripada husna, kažu islamski učenjaci, komentatori Allahove knjige, njima pripada džennet o I još nešto posebno u džennetu, a to je, kako kažu komentatori, gledanje u Allahovo plemenito lice dobročiniteljima koji to dobročinstvo svoje čine pokazuju, iskazuju iz svjesnosti da ih Allah nadzire. Pa dakle, kako se ispravno obhoditi prema Allahu, kako se ispravno obhoditi prema Allahovim robovima, stvorenjima, Šta nam najviše pomaže u svemu tome? Svjesnost da nas Allah nadzire. Svjesnost da nas Allah dželavala nazire i zna sve o nama. Kako da izgradimo tu svjesnost? O tome smo prošli puta djelomično govorili. Pa smo spomenuli da nas naša vjera dini islam, naša lijepa vjera islam postiče da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala gdje god bili u bilo kojem mjestu, na bilo kojem mjestu, u bilo kojem vremenu živjeli, s bilo kim se družili, da budemo bogobojazni. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam svojim ashabima, šaljući ih u drugu zemlju kao kadije, kao sudije, kao one muallime koji će podučavati druge ljude islamu, rekao je ittaqillaha haythuma kunt. Boj se Allaha gdje god bio. Boj se Allaha gdje god bio. Neka ti je Allah stalno na umu, čuvaj Allahove granice, Allahove propise gdje god bio. Pa kada se insan, kada se čovjek, kada se vjernik boji Allaha gdje god se nalazio, to je dakle jedan od puteva izgradnje svjesnosti o Allahovom nazoru. Zašto se bojim Allaha gdje god da sam? ma gdje se nalazio, u kojem vremenu živio, s kim bio, zato što sam svjestan da me Allah nadzire, da me Allah prati. Zatim, naša lijepa vjera dini Islam podučava nas i upoznaje nas sa Allahovim sveobuhvatnim znanjem, da njemu ništa ne promiče, njegovom znanju ništa ne promiče. Pa smo spominjali kuranske ajete, u kojima se kaže da Allah zna i za svaki list koji opadne bilo gdje. Gdje god da opadne taj list, Allah dželavala zna za njega. Uzvišeni Allah zna za taj list, ne samo list, već zrnce koje se pomjeri negdje na zemlji. Allah dželavala zna za njega. Allahu ništa ne promiče nikoliko je zrno gorušice. Allah zna za to. Čak manje od toga ili veće od toga, Allah subhanahu wa ta'ala o svemu tome o svemu tome upoznat. Pa kada smo svjesni da Allah kod sebe posjeduje znanje o svemu, dakle onda posjeduje znanje i o nama, o našim riječima koje iskazujemo, koje govorimo, o našim dijelima koja činimo, Allah zna. Pa kada smo svjesni tog Allahovog sveobuhvatnog znanja, onda dakle nastojat da činimo ono čime Allah zadovoljan što voli i da se ostavimo onoga što izaziva srđbu kod njega. Zatim naša lijepa vjera dini islam traži od nas da se stidimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se stidimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Na dunjaluku šta znači stiditi se nekoga? Da se sustegneš od nedoličnih riječi, nedoličnih postupaka, da to ne činiš, ne radiš, ne govoriš pred njim, Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim znanjem je svugdje. Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim znanjem je svugdje. Allah subhanahu wa ta'ala zna šta se sve dešava na zemlji, na nebesima. Pa zato ga se stidimo. Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim pogledom je svugdje. Niko se ne može sakriti od Allahovog pogleda. Zato ga se Zato ga se trebamo i stiditi. I, dakle, mnogi drugi načini. Od tih načina koji nam pomažu da izgradimo kod sebe svjesnost o Allahovom nadzoru jeste upravo izučavanje Allahu i lijepih imena i uzvišenih svojstava. Serijal kojeg imamo ponedjeljkom u kojem govorimo o Allahu i njelavala lijepim imenima. Dakle, šta će nas učiniti svjesnim o Allahu izučavanje Allahu i dželavala lijepih imena i uzvišeni svojstva, upoznavanje Allaha što je god moguće više. Konkretno, šta će nas učiniti svjesnim o Allahovom nadzoru da nas Allah nadzire izučavanje Allahovih lijepih imena koja su u uskoj vezi s tim nadzorom. Poput Rakib, onaj koji nadgleda, onaj koji prati, Al-Hafidh, također onaj koji čuva, prati i čuva sve. Pomno bilježi što se uradi, što se kaže, jeli, i slično. Al-Alim, sveznajući, Al-Samih, onaj koji sve čuje, Al-Basir, onaj koji sve vidi, i slično. Zasigurno, dakle, ova svjesnost o Allahu, svjesnost o u nadzoru, jedan od najboljih puteva do postizanja svega toga jeste upoznavanje sa Allahom. Kako? Da se stidimo Allaha, kako da budemo svjesni Allaha, ako Allaha ne znamo, moramo dakle ga upoznati. Dakle, da je on onaj koji sve vidi, on je onaj koji sve čuje, on je onaj koji sve zna, sve zna, zna šta i krijemo u našim prsima. Zatim, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, često spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, kako da nam Allah bude stalno na umu, kako da budemo što je god moguće češće svjesni Allaha tako što ćemo ga spominjati, tako što ćemo ga veličati, spominjati riječima Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar, La hawla, Wala quvata illa billah i drugim zikrovima, propisanim zikrovima kojima ga je spominjao i njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Dakle, to se traži od nas. Cilj zikra, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala jeste upravo da izgradimo kod sebe svjesnost o Allahu. Nemoguće je da čovjek čak i formalno, mehanički spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, da govori subhanallah, subhanallah, subhanallah, a da makar ponekada ne pomisli o Allahu dželavala dok to izgovara. Pa dakle, makar ako čovjek i ne prati svojim srcem stalno, svoj jezik, svoje riječi, kada zikri i spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, preporučuje se, nekada će se, dakle, sjetiti i srcem, nekada će se zapitati, pa Bože, dragi, šta ja ovo govorim, znam li šta ja ovo govorim? Pa će, dakle, razmišljati svojim srcem. Traži se od nas što je god moguće više da slavimo, veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala, jer zasigurno ponekada, jeli povremeno, makar povremeno, a kasnije, dakle sve češće i češće ćemo i razmišljati o Allahu subhanahu wa ta'ala svojim srcima, a kada budemo razmišljali svojim srcima, je li u našim srcima će se nastaniti ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala svjesnost o Allahu i jalla vala veličini, pa ćemo se onda stiditi kako mogu spominjati Allaha svojim jezikom, a činiti grijeh da govorim subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, wallahu ekber, la ilaha illallah, wallahu ekber, da govorim svojim jezikom, da činim grijeh, da gledam haram, da slušam haram, da jedem haram, pijem haram, zar je to moguće? Da govoriš alhamdulillah, subhanallah, dok upražnjavaš grijeh, nemoguće. Zato, dakle, ono što izgrađuje svjesnost kod nas, u Allahovom nazoru i što nam pomaže da činimo dobra djela, ostavimo se loših djela, jeste što češće spominjanje Allaha Jalla Vala svojim jezikom, veličanje Allaha Subhanahu Wa Ta'ala svojim srcem. U tom smislu veliki islamski učenjak Muhammed ibn Nasr el-Mirvazi rahimahullahu ta'ala kaže kada se u čovjekovom srcu učvrsti poštivanje i veličanje Allaha Jalla Vala, tada će se u njegovom srcu nastaniti i stid od Allaha. Dakle, što god budemo više spominjali Allaha svojim jezikom, to će Allah Jalla Vala biti više u našim srcima, a kada se ljubav prema Allahu dželle Vala nastani u našim srcima, nastanje se isti do Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Pa kaže, tada će se u njegovom srcu nastaniti i stid od Allaha, uvažavanje, poštivanje Allaha, pa će srcem prevladati svjesnost u Allahovom nadzoru, da svjesnost da Allah Jalla Vala gleda u njegovo srce, njegove organe, cijelo njegovo tijelo, nakon čega će se stidjeti da Allah pogleda u njega, da Allah gleda u njega, a on se nalazi u onome što Allah dželavala ne voli, što Allah subhanahu wa ta'ala prezire. Ili da Allah gleda u neki od dijelova njegovog tijela, kako se on pokreće, kako nešto njime čini, Allah dželavala nije zadovoljan time. Na takav način će se srce očistiti od svake nedolične osobine, od svake ružne osobine, od svakog grijeha i također ostali dijelovi tijela će se sustegnuti jeli, na takav način više, više grijeha. Zatim, dakle, ono što nam pomaže u izgradnji svjesnosti o Allahovom nadzoru jeste i svjesnost, znanje da Allah dželjavala pomno bilježi sve što uradimo. Pomno bilježi sve što uradimo. Da Allah dakle nas nadgleda, da nas Allah prati i Allah dželjavala sve to bilježi. Sutra na sudnjem danu sve će nam iznijeti zabilježeno. Što smo uradili od dobrih dijela, što smo propustili od dobrih dijela, nismo ih uradili, I također što smo učinili od loših dijela, a mogli smo ih ostaviti. Sve to Allah dželavala pomno bilježi. Sutra mnogi će se zaprepastiti kada u svojoj knjizi nađu zapisana brojna loša dijela. Možda nisu pridavali toliki značaj tim lošim dijelima, nisu se ni osvrnuli na njih. Allah dželavala pomno je to sve pratio i bilježio, ostavio sačuvano za sudnji dan. Zasigurno, je li ono što nam pomaže u izgradnji svjesnosti o Allahovom dželavala nadzoru jeste i ustrajnost u pokornosti. Sve što je čovjek više u pokornosti, sve što čini više dobra dijela, li obavezna pa onda dobrovoljna, koja ga približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala, to dakle i jača njegovu ljubav prema Allahu dželovala, jača njegovu svjesnost o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim prisjećanje na užitke, slasti koji se osjećaju u srcu posebno kada se ostavimo grijeha. Svi smo to imali priliku osjetiti. Kada ostavimo nešto radi Allaha, pogled, da pogledamo o haram ili da slušamo haram ili nam se nudio haram pa to ostavimo radi Allaha Jalla Vala slast i užita koji se osjeti u srcu je neopisiv. Svi smo to osjetili. Kada nešto uradimo radi Allaha, što Allah traži od nas, osjetimo slast toga i u našim srcima. Allah Jalla Vala te nagradi odmah za to, a posebnu nagradu za to ti je pripremio još i na ahiretu. Ali odmah da osjetiš da je u tome pokornost Allahu, Allah ti daje slast u tvome srcu zbog činjenja tog dobrog dijela ili ostavljanja lošeg dijela, što Allah dželavala traži od nas. Pa dakle, to se ne može porediti sa gorčinom koja se osjeti nakon učinjenog grijeha. Možda dok se griješi, dok se gleda u haram, gleda u nešto lijepo, tuđe, gleda se u ženu i ostalo. Možda čovjek se tada naslađuje i osjeti ljepotu. Međutim, kada završi s tim, kada se prisjeti Allaha subhanahu wa ta'ala, onda će osjetiti žal, osjetiti gorčinu, kaja će se za to. I to je također neopisiv osjećaj koliko je to gorko. Pa kada se uporedi ova slast i užitak sa tom gočinom, ne mogu se ni uporediti. Ne mogu se, dakle, nikako porediti. Zato trebamo se stalno prisjećati na slast, užitak i badeta. Pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Tih momenata koje smo svi vjerujem, doživjeli u našim životima. Koliko smo se i kako tada lijepo osjećali. Pa nastojimo da su ti trenuci što češće u našim životima. Dakle, da što češće doživljavamo tu slast, taj užitak. Kako? Tako što ćemo činiti ono što je Allah naredio nam i ostavljati se onoga što nam je Allah zabranio. Ako želimo da uživamo u našoj vjeri, da osjetimo slast imana, onda budimo takvi. Kao što je rekao Allah, poslanik alihi salatu wasalam, kod koga se nađu tri stvari, osjetit će slast imana, slast svoje vjere. Pa je na prvo mjesto spomenuo da mu Allah i njegov poslanik budu najpreći, najdraži od svega. Da dadne prednost uvijek Allahu i Allahovom poslaniku alihi salucom. Ako je Allah nešto naredio, naredio Allahov poslanik alihi salucom. Završeno. Ma šta drugi tražili od mene? Ako je Allah nešto zabranio, makoliko se to sviđalo mojoj duši, ja težio za tim, tu, žudio za tim, ali to je haram, to je Allah zabranio, gotovo. Ako hoću da osjetim slast, užitak taj u srcu, užitak slast svoje vjere. Danas se ljudi pitaju zar je moguće, jeste, pitaju se zar je moguće zato što su daleko od vjere, zar je moguće uživati slast, osjetiti slast, uživati u vjeri. Moguće je kada budeš rob kakav Allah dželavala traži od tebe da budeš. Kada budeš vjernik onakav kakvim te Allah dželavala hoće. Ljudi danas smatraju vjeru kao okove. Zašto se drugi bore protiv vjernika? Zašto drugi odvraćaju od vjere? Zato što smatraju vjeru okovima. Samo obaveza, obaveza, obaveza. Budi onakav kakvim te Allah hoće, pa ćeš osjetiti slast. I pitajmo iskrene vjernike, Allahove robove, njih i njihove porodice ne bi dali vjeru ni za šta. Zato što uživaju u svojoj vjeri. Uživaju u svojoj vjeri kada? Kada su se iskreno pokorili Allahu dželjavala, istinski, iskreno. Onako kako Allah hoće. Allah kaže tako, oni radi tako. Allah kaže ne robe moj, to je zabranjeno, ne smiješ to činiti. Zbog toga ti prijetim džehennemskom vatrom, kaže Allah, gotovo, zabranjeno, neće se tome primicati takvi ljudi osjećaju slast svoje vjere uživaju u svojoj vjeri. Rahatluk, kako kaže Ibnu Taymiye Rahimehullahu ta'ala i drugi prethodni učenjaci i pobožnjaci, kažu za ove dunjalučare koji i dan i noć i rukama i nogama grabe taj dunjaluk, nastoje ga skupiti što je god moguće više. Pa kaže, miskini, siromasi su oni, otišli su sa ovoga dunjaluka za koji su se toliko borili i kojeg su toliko skupljali, a da na njemu nisu okusili ono što je najbolje. Nisu pribavili sebi na Dunjaluku ono što je najbolje. Pa kada je bio upitan, a šta je to najbolje na Dunjaluku, rekao je spoznaja Allaha, ljubav prema Allahu, pokornost Allahu. To su užici slasti koji se ne mogu mjeriti ničim. Ničim To je dakle zasigurno najveći užitak na Dunjaluku i to je taj džennet na Dunjaluku za kojeg također kaže šehhul Islam ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala na Dunjaluku postoji džennet ko ne uđe u njega neće ući ni u džennet na ahiretu drugom svijetu. Na Dunjaluku postoji džennet ko ne uđe u njega neće ući ni u džennet na ahiretu. Kada je bio upitan šta je to rekao je slično. Spoznaja Allaha vjera u Allaha, ljubav prema Allahu, obožavanje Allaha dželavala iz ljubavi, iz žudnje, čežnje, straha, nade, da čovjek uživa u svojoj vjeri. To je džennet na dunjalogu. Ko bude uživao u svojoj vjeri, ko ne bude shvatio vjeru samo kao okove, kao obavezu, hm? onaj koji dakle bude uživao u svojoj vjeri, to je taj džennetski dunjaluk nakon kojega ako Bog da slijedi To je taj dunjaluk, džennet na dunjalku nakon kojeg ako Bog da slijedi, je li džennet na ahiretu. Zatim ono za čim trebamo posegnuti na putu izgradnje svjesnosti o Allahu Jalla Vala jeste i dova obavezno. Sve što god nam treba da postignemo ili što trebamo od sebe odagnati, čega se trebamo sačuvati, to prije svega tražimo od Allaha dželle vala dovom. Allah voli da mu često upućujemo dovu. Srdi se, ljut je na onoga koji mu ne upućuje dovu. Potreban je Allaha, ne može bez Allaha. Sve ovo što imamo, Allah je taj koji nam to daje preko ovoga ili onoga mi se obraćamo ovome ili onome, a ne obraćamo se istinskom vlasniku svega postojećeg. Allahu dželjavala. Zato kada god smo u potrebi, osvanimo, omrknemo u nekoj potrebi, Allahu dželjavala se obratimo ponizno. Upućujmo dovu. Pa također i prilikom izgradnje ove osobine svjesnosti o Allahovom nadzoru, Obratimo se Allahu dželevala. Tražimo od Allaha da nas učini svjesnim, da nam je Allah stalno na umu, da nas učini svjesnim u njegovom nadzoru, da nas Allah dželevala stalno prati. Pa je i Allahov poslanik, alihi salatu sam, kako se prenosi u Adisu Abdullaha ibn Omera, često znao učiti i molim te za straho poštovanje u tajnosti i javnosti molim te za strahopoštovanje, da strahujemo tebe i u tajnosti i u javnosti, da budem svjestan tebe i u tajnosti i u javnosti. Šta će nam pomoći također da izgradimo kod sebe svjesnost da nas Allah nazire, također i znanje da će sutra sve protiv nas svjedočiti. Zemlja po kojoj smo hodali, kao što kaže Allah u suri Zilzal, kada zemlja počne govoriti svoje vijesti, čovjek će reći šta joj je maleha jeume idin tu hadithu ahbaraha. Kada čovjek kaže šta joj je, šta je zemlji, tada će zemlja početi kazivati svoje vijesti, odnosno vijesti o nama, šta smo na njoj radili, kuda smo hodili u džamije ili na druga mjesta koja Allah voli, s kojima je zadovoljan, ili u kafane odlazili, birtije, vijesti, zemlja će govoriti. Zatim čak naša tijela, naši organi, kao što Allah dželle dželjavala spomnje u suri Jasin, da će zapečatiti usta kada čovjek odbije da bilo ko drugi svjedoči protiv njega, drugi ljudi koji su ga viđali šta je radio na Dunjaluku ili meleki optužujući meleke da nisu zapisali dobra dijela koja je činio ili da su previše zapisali loših dijela, odbiće, kaže, ne dozvoljavam i nisam zadovoljan da iko drugi svjedoči mimo mene, pa će Allah dželavala zapečatiti njegova usta, pa će oči početi govoriti šta je gledao njima, uši šta je slušao njima, ruke šta su radile, noge gdje su odlazile i slično. I također ono što nam pomaže prilikom izgradnje svjesnosti o Allahovom nazoru jeste i činjenica da za postavljanje te svjesnosti. Dakle, ko to nije svjestan Allaha subhanahu wa ta'ala da ga Allah prati i nadzire, čija je to osobina? To je osobina licemira munafika koji se boje ljudi, šta će ljudi reći, hoće li ih ljudi vidjeti, A šta će Allah reći? Da li ih Allah gleda? To im nije bitno. To nije osobina vjernika. To je osobina licemjera za koje je Allah dželevala pripremio najdublje slojeve džehennema. Najdublje, dakle, na najvećim dubinama bit će takvi licemjeri. Zato čuvajmo se takve osobine za zapostavljanja Allaha subhanahu wa ta'ala, da nam je Allah najnebitniji, ne dao Allah subhanahu wa ta'ala, već nastojimo što je god moguće više da budemo svjesni da nas Allah prati i da nas Allah nadzire. Ovo je prijeko potrebna osobina za svakog vjernika i vjernicu koji žele uspjeh i na dunjalku i na hiretu, koji žele da čine dobra djela, da čine dijela s kojima je Allah zadovoljan, da ibadete Allahu subhanahu wa ta'ala prije svega, a zatim da čine dobra dijela koja su od koristi društvu, zajednici u kojem, u kojem obitavaju, u kojoj obitavaju. Dakle, da budu od koristi, da budu ključevi dobra, a katanci zla, ko želi da bude takav, mora da stalno bude ili što je god moguće više svjestan Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta mu Allah obećava za ovu osobinu? ukoliko ovu osobinu izgradi kod sebe vjernik i vjernica, ukoliko izgrade kod sebe, budu svjesni Allahovog nadzora, šta ih čeka od Allaha subhanahu wa ta'ala, koje druge blagodati će im Allah ukazati, o tome ako Bog da govorimo u našoj narodnoj emisiji. Do tada molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin.